inna allaha khalaqa alkhalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu allah ameumba viumbe ili wamjue na ili wamwabudu wa yakhshawhu na wawe na khashia ya kumwogopa yeye wa yakhafuhu na wamwogope allah jalla wa ala wa khafuni in kuntum mu'minin kwa lazima uisome ibada ya khaufu umjue umwogope vinginevyo usije ukamshirikisha allah jalla wa ala katika ibada hizi kisha anasema ibn rajab al wa nasaba lahum al-adillata ad ala 'azamatihi wa kibriyaihi na Allah subhanahu wa ta'ala amewasimamishia waja wake dalili zenye kujulisha juu ya utukufu wake na ukubwa wake amewasimamishia waja wake dalili zenye kujulisha juu ya utukufu wake na ukubwa wake kwa hiyo ili upate mambo hayo ya kumjua na kumwogopa, uzisome dalili hizo ambazo zinajulisha ule ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wake na ukubwa wake Allahu jalla wa ala, ili iingie katika moyo upate ile khashia Unapoingia katika ibada uwe nazo rakaa hizi hizi tatu, uwe na mahaba, uwe na khawf, uwe na rajaa, usiwe unamwabudu adatan wa taklida mila tu na desturi tangu umezaliwa wakuta hivyo wazee wako wanafanya hivyo na wewe sasa wafanya hivyo tangu unazaliwa nenda chuoni kaswali ifunga ukaona abudu mila tu na desturi la yatakikana ukiingia kwenye ibada iwe waingia maa mahabba wal khawf raja hapo ndo ibada inakuwa imetulia ya kumwabudu Allahu jalla wa ala amefanya hivyo Allah kuwasimamishia uja wake dalili hizo za kuwajulisha utukufu wake na ukubwa wake liahabuhu ili hawa waja wake wamuogope wayakhafuhu na wawe na khaufu ya kumwogopa Allah khaufa alijlali wamuogope khaufa alijlali hofu ya kumtukuza sio hofu kama unaomuogopa simba au nyoka waogopa hofu ya kuoya ya hofu sio ya kumtukuza haina mapenzi ndani yake lakini hofu ya kumwogopa Allahu jalla wa ala ni hofu yenye mahaba hofu yenye mapenzi umwogopa na mapenzi lakini wamwogopa nyoka sina mapenzi wamwogopa simba siko mapenzi wamwogopa sikudhuru una hofu ya kwelikweli kwa ni tofauti hofu ya kumwogopa kiumbe na hofu ya kumwogopa Allahu jalla wa ala kwa hiyo wanasema Ibn Rajab al-Hanbali Allahu jalla wa ala amewasimamishia waja wake dalili za kuwaonyesha wao utukufu wake na ukubwa wake liahabuhu ili wamuogope wayakhafuhu khaufa alijlali na wamuogope hofu ya kumtukuza wa wasafa lahum shiddata adhabi na Allahu jalla wa ala amewasifia waja wake amewasimulia waja wake ukali wa adhabu zake wa dara iqabihi akawazungumzia na nyumba ya mateso yake yani jahannam allati aaddaha nyumba ambayo Allah ameiandaa liman asahu kwa wale watakao yule muasi amefanya hivyo kuyataja hayo kusifia vitu hivyo kwenye Qur'ani liyattaquhu ili waja wake wawe na taqwa wamuogope yani wawe na taqwa attaqwa ta'atullah ala nurin min Allah rajaan thawab Allah anazungumza hivyo Talq bin Habib rahmatullahi alayhi taqwa Allah anaitaka ni nini ta'atullah ni kuwa ni kuwa na taa ya kumtii Allah jalla wa ala ala nurin min Allah juu ya elimu itokayo kwa Allah rajaan thawab Allah ukiwa uifanya ile ibada una rajaa ndani yake ndivyo anasema hivyo anavyozungumza Talq bin Habib alipokuwa akielezea taqwa kwa hiyo na Allahu jalla wa ala ametaja moto taja nyumba ya mateso yake na ukali wa adhabu zake madhumuni yake liyattaquhu awa waja wake wamche wawe na takwa na takwa ni taatullahi ala nurin min Allah rajaan thawab Allah hali ya kutarajia thawabu za Allah malipo mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kulipata hili mtu akiwa anabahatisha tu katika ibada zake pasi na elimu watarku maasiyati Allah jalla wa ala taqwa vile vile ni kuacha maasiya kumuasi Allah jalla wa ala ala nurin min Allah pia kwa elimu pia kwa elimu khaufan iqab Allah jalla wa ala katika hali ya kuogopa mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni takwa kwa hiyo anasema ibn Rajab al-Hanbali Allah jalla wa ala kataja mateso yake ukali wa adhabu zake akataja vile vile nyumba ya mateso yake kwenye Qur'anul Karim allati a'addaha ambayo ameiandaa liman asahu kwa yule atakayemuasi kafanya hivyo kutaja hayo liyatakuhu ili waja wake wamche bisalihil a'mali kwa kufanya amali njema walihadha kwa ajili hii karara subhanahu wa ta'ala fi kitabihi dhikra nar ndio maana amekariri amerejea rejea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake kutaja moto si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, si mara nne, si mara tano, kwa wingi sana ameitaja Jahannam katika kitabu chake. Halafu wewe sema mimi namuogopa Allah mapenzi, si kwa kuogopa, si kwa kuogopa moto wake, si kauli ya sawasawa, ni kauli ya kimakosa. Allah kataja si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, ili waja wake wamuogope, waogope zile adhabu zake. Wakiogopa wamche. Kumcha ni kumtii kwa elimu ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kafanya hivyo wama a'addahu fiha na akayataja si kutaja moto tu peke yake akayataja na mambo ambayo Allah ameyaandaa humo ndani ya moto liaadaihi kwa ajili ya maadui zake min aladhabi wanikali akataja mambo katika adhabu na mateso mbalimbali fa yawma idhin la yuadhibu adhabahu ahad siku hiyo hatoadhibu adhabu yake Allah atakayemwadhibu mtu yoyote hawezi kuadhibu watu watashuhudia siku hiyo adhabu mpya mpya hawajapata kuziona wala kuzishuhudia haya yote anataja Allahu jalla waala kwenye Qur'an ili waja wake wamche siseme tu kama muabudu Allah kimapenzi tu a a ili waja wake wamche wala yuthiqu wathaqahu ahad wala hatofunga kifungo ambacho Allah atamfunga mtu siku hiyo mtu yoyote hajapata kufunga wala hatofunga watu wataona mtu anavyokunjwa kunjwa na kufungwa fungwa siku hiyo namna ambayo hawajapata kusikia wala kuona haya yote Allahu jalla wa ala anayesimulia anayezungumza liyattaquhu ويخافوه خوف الإجلال إلى waja wake wamche na الله خوف يكم تكوز الله جل وعلا wa ala wamahtawat alayhi min azzaqum na anataja mambo ambayo moto wake nyumba hiyo ya mateso imeyakusanya katika zakum tunda ambalo ndio chakula atakachokula watu wadhari' tayib miba ambayo Allahu Jalla wa Ala anataja ndio chakula chenyewe yani mtu unakula mwiba sasa hivi unasimuliwa unasimuliwa unaona kwamba kwa sababu hujaingia katika ile hali halisi yenyewe ilivyo unaona kama ni simulizi lakini naudhu billahi min adhabin nar zaqum wanalitaja ahlul ilm ni tunda lakini tunda lenyewe chungu ajabu na miba miba miba miba mjengeko wake alafu kuna dhari' mimba ndio chakula chenyewe walhamim anataja Allah ni maji ya moto yani wewe waungua halafu uko ndani ya moto unaunguzwa na chakula mimba halafu na maji ya moto na miminiwa wasalasil na manyororo kuteseka kwa namna kama hiyo afu unafungwa na manyororo walaghlali na mapingu fungwa na mapingu haya yote Allahu jalla wa ala anayataja liyattaquhu yakhafuhu ili waja wake wamche wamuogope khaufa alijlali khofu ya kumtukuza Allahu jalla wa ala ila ghairi dhalika mimma fiha min al'adhaim wal ahwali na mengineyo mazito ambayo ameyataja Allah katika mambo makubwa makubwa na katika vishindo vikubwa vikubwa ameyataja hayo Allahu jalla wa ala wadaa ibadahu bidhalika ila khashyatihi kisha ndiyo Allahu jalla wa ala akawaita waja wake katika jambo la kuwa na khashia wa taqwahu na kumuogopa walmusaraati ila mtithali ma ya'muru bihi na kuyakimbilia kuyatekeleza yale ambayo Allahu jalla wa ala anayaamrisha wayuhibbuhu na anayapenda wayardahu na anayaridhia ndiyo madhumuni hayo wajitinabi ma yanha anhu, na ili waja wapate kukimbilia kuyawacha kujiepusha na yale ambayo Allah anayakataza, wayakrahuhu, na anayachukia, wayabahu, na anayakataa. Faman taammala alkitaba alkarima, anasema Ibn Rajab al mtu yoyote ambaye atakizingatia kitabu kikarimu, yani Qur'an, wa adara fikrahu na akazizungusha fikra zake katika kitabu cha Allah wajada min dhalika alajab alujab atakuta katika jambo hilo ajabu kubwa mno ajabu ya maajabu namna Allah alivyokuwa akizungumza adhabu zake mateso yake jahannam namna anavyoizungumza anazungumza na waja wake kuwatajia vitu hivi kwa lengo maalum wakadhalika sunnatu sahiha na hivyo hivyo sunna zilizo sahihi alati hiya mufassilatun wa mubayyina limaani alkitab sunna ambazo ni zenye kufasiri na kubainisha maana ya kitabu akiangalia mtu atakuta mtume kataja adhabu nzito watakazozipata watu yaumul qiyama motoni malengo si kwamba wanatishwa tu a a huo ndio uhalisia ulivyo lakini madhumuni si kwamba Allah na mtume wake wanataja moto ili wakatie tu waja wake Allah watie tu waja wake motoni la liyattaquhu wa yakhafuhu khawfa al-ijlali waja wake wamche na ogope mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema inna ahwana ahli an-nar adhaban mtu mwenye adhabu ndogo sana katika watu wa motoni ndogo sana hajatesa la rajul ni mtu ambaye yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani patawekwa chini ya nyoyo zake makaa mawili ya moto yaghli minhuma dimaghuhu kwa makaa mawili hayo ukali wake na kuunguza kwake utachemka mpaka ubongo wake kichwani utapwaga ma yara anna ahadan ashadda minhu adhaba na huyo mtu ataona hakuna mtu mwenye adhabu kubwa zaidi motoni kuliko yeye wa innahu la ahwanuhum adhaba na kwa hakika yeye huyu ni mtu mwenye adhabu duni kabisa ndogo kabisa kuliko watu wengine sasa haya yote ameyataja Allahu jalla wa ala akayataja na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili waja wamuogope Allahu khawfa al-ijlali liyattaquhu wa yakhafuhu khawfa al wamche Allah na wamuogope hofu ya kumtukuza Allahu jalla wa ala eh, wakadhalika siyar as-salaf as-salih ahli alilmi waliman akisoma sira za watu wema waliotangulia watu wa ilmu na iman min as-sahabati wat-tabi'in katika masahaba hao na matabiina lahum biihsanin waliofuata hao masahaba kwa wema akisoma sira zao ataona akizingatia ataona kwamba wale watu masahaba matabiin atbau tabiin akiangalia hali zao namna walivyokuwa na hofu zao namna walizonazo kwamba ni watu kumbe waliokisoma kitabu cha Allah wakayasoma hayo wakamuogopa Allahu jalla waala wakawa na khashia ya kumuogopa Allahu jalla waala ndio maana hali zao zikawa vile alima ahwal alqaum ibn rajab anasema atakayesoma sira za watu wale atajua hali za wale watu walivyokuwa wama kanu alayhi na vile walivyokuwa yali waliokuwa nayo min alkhawfi walkhashyati katika hofu na khashya walikhbat ataona zile hali zikuwa nazo wa anna dhalika huwa alladhi raqahum ila tilka alahwali na kwamba kumbe mambo hayo ya mateso yaliyotajwa katika Qur'an na hizo rehma za Allah zilizotajwa katika Qur'an ndizo zilizowapeleka wao zikawanyanyua juu katika hali walizokuwa nazo na mengi ambayo ameyazungumza Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kazungumza kwamba hayo yaliyotajwa katika Qur'an katika moto wa jahannam na mateso yake na Allah kuzungumza ule ukubwa wake na dalili kustoa na Allah kuzungumza zile rehma zake ambazo am, atazifanya ameziandaa huko akhera ni kuwafanya watu wawe na matarajio kutajwa pepo ndani yake na mambo yaliyokuwemo ndani yake kuna matunda mazuri mazuri na kuna maji ya kunywa yasiyoharibika mito ya maji maziwa kwa mito kuna asali kwa mito kuna ulevi kwa mito na kila kitu na kila kilichotajwa katika matunda katika pepo ya Allahu Jalla wa Ala kila kitu ambacho kimetajwa ni tofauti na yale yaliyokuwemo katika dunia ukiwa umetajwa kuna matunda usije ukadhani kwamba kuna maapple kama haya au kuna maembe kama haya pametajwa mushabaha wa jina tu lakini tofauti na hayo tofauti na hayo yaliyokuwemo humo akitajwa maziwa ni mushabaha wa jina tu kwamba ili sisi tuelewe kwa sababu duniani tunayo maziwa. Tungetajiwa vitu vingine ambavyo havipo hapa duniani tusingeweza kuelewa. Kwa hiyo kwa sisi duniani tunayo maziwa, tukiambiwa maziwa tunaweza kuelewa ile lugha, lakini maziwa hayo yanayokuwekwa huko akhera ni tofauti kabisa na maziwa tulionayo sisi katika dunia. Huko maziwa yake hayaharibiki, tena ni kwa mto, hata yakae kiasi gani. Huko kuna ulevi, lakini sio kama huu, tofauti kabisa ladhatin lisharibin wenye ladha ya aina yake kwa wenye kunywa haya yote Allahu jalla wa ala anayataja ili sisi tuwe na rajaa tutarajie kwa hiyo tukimwabudu hapa katika dunia tuabudu katika hali hizo za matarajio kwa hiyo nayawacha maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali narejea katika maneno katika ya Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan aliposema fa ibadatu Allah jalla wa ala ibada za kumwabudu Allahu jalla wa ala la takunu ibadatan haziwi ni ibada illa idha tawaffarat fiha hadhihi al-umur isipokuwa itakapotekelezeka katika ibada hizo mambo haya alkhawfu min Allahi خوف ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa raja'u rahmatillahi jalla wa ala na kutarajia rehema za Allah azza wa jalla fala yakunu khawfun faqat haiwi ni hofu tu ikawa mtu anamwabudu Allah katika hali ya hofu tu na kumwogopa hata yaqnata min rahmatillahi mpaka akakata tamaa na rehema za Allah wala yakunu raja wala haiwi ni raja tu peke yake matarajio tu hata fakat matarajio tu hata yamana min makri llahi mpaka akajiaminisha na makri za Allah wala yakunu mahabba fakat wala ibada ziwi ni mapenzi tu biduni khaufin wa raja pasi na kuwa na hofu na matarajio bal la budda min athalatha bali mwenye kuabudu ibada lazima itimie hapana budi yapatikane mambo matatu khawfun wa rajaun wa mahabbatun lillahi azza wa jalla kuwe kuna mahofu kuna matarajio na kuna mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala walidha qalu anasema Sheikh Saleh bin Fauzan kwa ajili hiyo ndio maana wakasema man abada Allah bil khawfi faqat yoyote atakayemwabudu Allah kwa hofu tu bas fahuwa kharijiyun huyo ni khariji lianna hadhihi tariqatu alkhawarij kwa sababu hii ni njia ya makhawarij liannahum ashabu alwaidi kwa sababu hao makhawarij ni watu walioziangalia aya zilizotaja mateso tu bas aya za makemeo tu bas halafu hakuangalia aya za rehma wala aya za mapenzi kwa hiyo wao wakakaa katika mstari huo kisha akasema waman abada allaha birrajai faqat na mwenye kumwabudu Allah kwa mape, kwa, kwa, kwa matarajio tu basi yeye anatarajia tu fahuwa murjiun huyo ni fahuwa murji huyo ni murji lianna hadhihi tariqatu almurji'a kwa sababu hii ndio njia ya murji'a alladhina la yakhafuna Allah ambao wao hawamuogopi Allah wa inma ya'tamiduna ala arrajai wanategemea matarajio tu basi fakat wameangalia katika aya za matarajio tu basi ah basi Allah atatusamehe tu basi Allah tusamehe tu basi inna Allah ghafurur rahim bwana inna Allah ghafurur rahim bwana Allah ni mkarim bwana Allahu karim halafu wanaendea maovu kama kawaida akiangalia aya hizo tu basi lazima awe na hofu na mateso ya Allahu jalla wa ala na kuogopa moto na lazima awe na matarajio huyu ndio amekuwa amekaa katika hali ya sawasawa Taib anasema kwa hiyo wakakaa katika hali hiyo ni watu wa matarajio tu faaminu makra Allahi wakajiaminisha na makri za Allah fala yaamanu makra Allahi Allahu jalla wa ala anasema afaaminu makra Allahi je viumbe ndio wameaminisha makri za Allah fala ya'manu makra Allahi illa alqaumul khasirin hawaaminishi makri za Allah isipokuwa watu wenye kula hasara kwa hiyo yule mtu mwenye kukaa akasubiri, ah, mimi ngoja pepo tu basi, hana hofu, hayuko katika njia ya sawasawa, na hii si njia ya sawasawa. Anasema waman abada Allah bil mahabbati faqat, na wenye kumwabudu Allah kwa mapenzi tu basi, fahuwa sufiyun, huyu ni sufi, lianna sufiyata kwa sababu masufi wao yakuluna wanasema la na'budu Allah tama'an fi jannatihi sisi yatumuabudu Allah kwa kutumai pepo yake a a wala na'budu Allah bi khawfan min narihi wala hatumuogopi Allah katika hali ya kuogopa moto wake wa inma na'budu Allah mahabbatan lahu faqat sisi tumuabudu Allah kama penzi tu basi kwa kuwa tumpenda tu basi kwa hiyo mtu mwenye kuwa na msimamo kama huo shekhe anasema huu ni msimamo wa kisufi masahaba hawakuwa hivyo walikuwa na matarajio walikuwa na hofu walikuwa na mahaba ya kumpenda Allahu jalla wa ala na ukiisoma Qur'anul Karim imekusanya vitu hivyo kwa hiyo kusema kwamba namwabudu Allah kwa kuwa naogopa tu basi ni makosa lazima uwe na matarajio na kusema kwamba ah, mimi namuabudu Allah kwa kutarajia tu basi kwa kuwa nitapata pepo yake tu basi sawa si sawa sawa lazima uwe na hofu na kusema mimi namwabudu Allah kwa mapenzi tu basi si sawa sawa lazima uwe na hofu na raja kwa hiyo vitu vitatu hivi lazima vikusanyike pahala pamoja ndiyo ibada ya mtu inakuwa imekaa katika hali ya sawa sawa lazima awe na matarajio na lazima awe na hofu na lazima awe na mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala ukumalizia malizia na hadithi ambayo ameisimulia al-Imam Tirmidhi hadithi ya Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema Anas bin Malik sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqulu nimemsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake anasema qala Allah amesema Allah yani ni maneno ya Allah hadith al-Qudusi al-Jalil ya ibn Adam Allah anasema ewe binadamu innaka ma da'awtani hakika wewe kwa muda wote ambao umekuwa ukiniomba mimi hii ni ibada warajautani na ukanitarajia hii ni raja ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali nitakusamehe juu ya makosa ulionayo wala sitojali kwa hiyo lazima binadamu awe na ibada na awe na arraja wa hakadha akhraja al-imam tirmidhi taongezea na vile vile imam tirmidhi katoa hadithi nyingine ya huyo huyo Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama mtume dakhala ala shabi wa huwa fil maut mtume aliingia kwa kijana mmoja akiwa yule kijana yuko katika hali ya kifo faqala mtume akasema kaifa tajiduka kama yule bwana vipi hali yako unajisikiaje qala yule bwana akamwambia mtume wallahi ya rasulullah wallahi ewe mjume wa Allah inni arju Allah kwa hakika mimi namtarajia Allah subhanahu wa ta'ala wa inni akhafu dhunubi na kwa hakika mimi naogopa madhambi yangu kwa alikuwa na alkhawf na alikuwa na arraja faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume akasema la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mambo haya hayakusanyiki katika moyo wa mja kwa lazima yawepo pala pamoja awe na hofu na awe na rajaa asiwe na kimoja tu peke yake katika vitu hivyo tumekasema haya kusanyiki mambo hayo katika moyo wa mja fi mithli hadha almawtin katika mfano wa hali ya namna kama hii wapahala pahala pa namna kama hapa illa a'tahu Allahu ma yarju isipokuwa Allah atampa mja huyo kile anachokitarajia wa amanahu mimma yakhafu na atampa amani kutokana na kile anachokiogopa kwa hiyo haya mambo sisi wafanyaji wa ibada yanayotakikana tuyajue ili tukiingia katika ibada tuingie katika hali za namna kama hizi ila huna walhamdulillah wafaqallahu wa ونسال الله التوفيق والثبات